louco, André? O que? A Transilvânia aqui? É o que? Vai ser o um Drácula daqui de cima, então? Ah, parça, tá tirando da minha cara. É ah, parça, é para. Tem caixa é endereço. endereço tem, tem caveira aqui, tem vela aqui. Ah, então vai sozinho, então. Mano, então, eu vou, eu então- vou então. vai, vai, eu então vai, então. vai, então, truta. Sai pra onde? Aí, maluco. Sai me largar aqui, truta. E aí, Delano? Ô, Delano. Ô, Delano. Tô loucão de red. Tô loucão de ice. Tô loucão de jack. <laughs> Mas quando eu tô crazy eu nem sei o que acontece. Uh. E quando eu tô crazy eu não sei o que acontece. Qual rabão que sobe, qual rabão que. Qual rabão que sobe, qual rabão. ficando louco e ela tá se embriagando. O bagulho tá doido e a novinha vem sarrando. Ha! É bom, bom, balançando. Balan, balançando, é bom, bom, balançando. Balan, balançando, é bom, bom, balançando. Balan, balançando, é bom, bom, balançando. balançando, é bom. novinha do bundão. da novinha do bundão. Vai tacar, vai essa raba no chão, vai tacar, vai tacar, essa raba no chão, vai tacar, vai tacar, essa raba no chão, chão, chão, chão, chão, chão. Dança, dança maluca, que dança maluca, que dança maluca, que dança maluca, vai, chacoalha na lata, chacoalha na bunda, chacoalha na lata.